а навколо троє четверо кваліфікованих стоять. Так треба. Доведуть, доточать і красиво буде. От і з вакуумним насосом так ти ж знаєш. Ми туди окуня з Козиренком відрядили і сам поїду. А з Гринівкою тільки кінчити лишилося. Та з'їздь, злітай до свого Лондона а тоді майнемо до Степана Федоровича в райком. Там про все й домовимось. А я вже був, у Степана Федоровича Голубничого сказав я. Ми з ним про все домовилися. І про те, що меморіал буде з усіма іменами та всіма документами на стендах. Коли встиг, видихнув годик і поставив недопиту каву. Вчора сказав я. І з насолодою дивився, як з Анатолія Георгійовича сходить глянець самовпевненості, і він на очах у мене зменшується, мов проколотий м'яч. Але я мусив сказати так. насправді, ми з Степаном Федоровичем домовилися побачитися лише завтра за день до мого відльоту на поетичну конференцію в Лондон. Я навмисне сказав про це годику завчасно, ще до того, як поділив тягар правди з секретарем райкому. Це щоб відрізати шляхи відступу для себе самого. Мій довгий період неписання водночас був, і я все з більшою чіткістю розумів це, отим часом наодинці з собою. Коли не написані і не вимовлені слова дозрівають, вони ще не лягли у рядок, але вже зовсім дорослі, зовсім готові завдати собі на плечі тягар істини. Ну, звичайно ж, не буде меморіалу Годика в Гринівці як всі пам'ятники героям і жертвам минулої битви, не мають права бути монументами одному, двом, тисячі означених чи безликих героїв. Двадцять мільйонів загинуло. двадцять мільйонів імен мають право на існування в бронзі та мармурі. Всі імена Гринівки, всі партизанські імена, що стали попелом повинні віддати мені свої літери для віршів, а своє звучання для музики меморіалу. Бо в слові годик літер замало. Мені потрібен весь алфавіт. Ми ж ніколи не розлучаємося з мертвими, сказав я. Просто складається інша система взаємин, Анатолію Георгійовичу. Мертві нікуди від нас не йдуть. А коли ми помремо, то й нас берегтимуть настільки, наскільки ми варті людської пам'яті. А мені все одно, перебив годик. Мені все одно, що буде після смерті. Треба пам'ятати про живих, а не про мертвих. Ти ще молодий, друже. Ти ще такий молодий чоловік. Просто не віриться сюди збиралися Віктор Козиренко з окунем, то я сказав їм, щоб не йшли. Ми з тобою, мовляв, будемо радитись про монумент для Гринівки. Вони зрозуміли, сказали, не заважатимуть. Переказували привіт і що напишуть тобі. Вони ж на той завод в Трубнівку максимум на два місяці поїхали. Це не так довго. Я побачу їх і скажу що ти оце так метушишся, не повірять. Ти, Вікторе Григоровичу, подумай, я ж за літературним твором до кого хочеш можу звернутися? До Гулька, приміром. Ти подумай. Патріотичну справу я захистити зумію, але ти про себе подумай. Гілку під собою підрубуєш. Важко справу мати з тобою, все важче.